Ego berri kantuz, Euskal Erratietan, artistak zuzenean abenduain oita seitik urtahilain bosteat, ego erditaik, oren bat arte. Mia etzaiko rapilatzen biloz. Hiruan, aste azkenean. Parkatu ez badut aldatzen estiloz. Odei. Ene ere mulibreak dira familia rapata Euskara. Lauan, ostegunean. Zuri kantatu nahi nizun. Kontatzeko auskortasuna Ia nire arantzabe, Esan ezin. urtahilaren bostean, ostiralean, xarazo zaia. Euskal Iratietan, egu kantuz! Esegitzen dugu gure eman aste guzian, beraz zuzenean, eh, joan den astean bezala, eh, musika, elkarrizketa, denak... Horen bat eskasez ere gango genuke, e, parada guretzat ere demora hartzeko artistekin, eta gainera, hemen, eh, zuzenean entzuteko parada gainera, eta gaur, kontengira, hemen eh, baitugu gurekin odei, e, guerdion, ongetorri? Bai, eguerdion, milesker. Et, eta azpimahatzen aldugo ere, indagandia egin duzula gaur, eritasunaren gainetik ere pastu baitzira. Bai, hori da, biziki eh, marrantan zinekien hartua ja, iratzarri naiz gau eh, txarra pasaturik, baina, baina hemen, bai, bai. Bikain, konten gira. <laughs> eta beraz eh, gaur zurekin hitz egiteko parada izango dugu, eta zuzenean ere zuren zuteko parada. Orduan, egia da, garaian, uh, garai batez bertsolari gisa ezagutu zintugula, orain uh, odei uh, izenarekin japlaria eta musika egile, ekoizle, produkzioetxea ere baduzu, alkimia, endaian kokatua dena, hori ere aipatuko dugu uh, tarte untan, hor ongietorri gure diskoteka tipi untarat. Bai, milesker, badira, badira, bai, ala ere, diskan <laughs> dana hor. Su egin duzu pixkat zer edo? Ba, zeharka hola pixkat, egon naiz begira, baina anitz dira begia joaten da, beharko daike bai egun, bat hemen. Entzuten duzu diskoak oraindik zuk? Be, gutxi, egiaran, lehen autoan nuen azken lekua disko fisiko horiek eh, sartzeko, eta azken aldian hori ere, egia da, aitortzen dut, eh, bluetoothekin eta orain ebe autoan ere, eh, musika, streaming bidez, emaiten dudala. Be. Bai. Zira biniluetan hasia? Ez, ez, ez, ez. Badu, badugu aski horren inguruan aritzeko lanean, baina ez. Uh, eh, erran behar da, beraz, uh, abenduaren hogeita iruan bukatu zenuela eta zenutela odeiekin uh, eh, zuen bira, disko aurkezpena, uh, zakitzon bat kontzertu egin dituzuen, ez ditut konatu, zerrenda luzea da, leire? Bai, berroita mar bat uh, kontzertu, pasap, uh, egin ditugu, urte, bon, urte terdiz, kasik, erranen dugu eta bai bai hor bukatu ginuen abenduan terapia edo bira, diskorri lotutako bira, e, biziki kontent, eh? bon, gure gora berekin ere, baina horri biligira behastez aste e, ekipa guziarekin, zta naiztan izan e, raplaria ekipa oso bat goaz zuzenekoetara, eta beraz biziki esperientzia ederra, luzea, intentsua, eta baina bizitzekoa beraz, eh, damurik ez. Bai, gura berak berak zer egin eh, nahi Bai, beti badin lelako gura berak ez, eh, izan daiteke, ez da, kitezain beste arlo pertsonalekoak, baina bai, ebeze nahi zinuken, zer espero duzun, leku batera bazoaz, eta berba, ba, ez da, entzuleainitz, Eh, beste batera bazoaz ez duzu espero eta kontrakua gertatzen da, pixkat hortan gora beran, ez? edo atera dudan ondorio bat da, uh, eh, obedela esobera aurre ikusten eh, saiatu, uh, pentsatu zeginen duzun estenan bai, baina ez aurre ikusi bestea ez baita gure esku beti, eta maiz horren arabera neurtzen gira dugu gure burua, eta uste dut eh, ikasi dudala pixkanaka urteuntan eh, deskolatzen edo urruntzen pixka bat eh, emozio horietatik eta neutroagoa edo objektiboagoa izaiten. Ez besten begiradan edo bestearen erantzunean zentratzea edo? Hori da, bai, beti nahi dugu ez, igotzen girelarik estena batera edo jendearen harrera beroa, jendearen e, hori sentitu, Eh, eta berranen duke maiz artiston edo sortzaileen edo musikarien eh, eta besteren e, nola erran borrokatxoak hor kokatzen direla eta zoin denon batzutan hortik urrundu eta justu gelditzea egiten duzunarekin kontentote ziren egin duzunaz eta eta ondorioak ateraz egiten duzun hortatik eta ezain beste besteek ikusten duten eh, hortatik. Gaina ulakotan taldeak ere garrantzia badu, eh, bakarkako lana izanki ere, baina hor taldean eramaiten duzuna? Bai, dudari gabe, taldeak eh, hainitz babesten du, laguntzen du, eta ekipa sentsazio horinik beti diot, eh, odei deitzen da proiektua, eta bon, ekoizpenean egon naiz, idazketan, grabaketetan, Eh, pixkat bururaino, baina beti inguratua naiz, eta jende guzi hori gabe ezingo nuke egin, beraz. Eh, zinez, ekipa bat girela sentitzen dut, eta hori ederra da, momentu honetan nola, nola txarretan. Bada japeak duen eh, alde hori, taldearena, edo? Piskat, bai, <laughs> piskat, <laughs> egia da... Bai, sortu dugu gure artean ere, behindar bat behar dugu hainitzetan, automotibatu behar gira, data batzuetara joaiteko edo ez bortsa joaiteko, baina angirelarik ere jotzeko, ordutegiak aldatzen direlarik, ez delarik espero ginuena, eta hor familia, nik familia deitzen diot. Eh, eta deneri eskaini diet eh, t shirt bat eh, alkimia eta emanada familia. Ez familia bat gira, lagun, musika lagun, kide nahi den bezala deitu, baina azkenean familia bat. Mhm. Eta beraz, biziki lagungarri da horru, horru gaitea denak bai. Bon, udei, eh, hasiko gira, berdin, zuzeneko Tipi batekin, eh, eta ondotik segituko dugu, eh, zurekin eh, izketan, badugu zer jaipa, eh, demora mugatu azoku, baina izanen dugu ala ere bat. Eh, asteko bi kantu emango dituzu? Mm, bai, Eta ezakin nahi dituzu orkestu berdin, eta gero utziko dut zaitugu. Bai, beraz, eh, lehena da beterapia, hautatu dut eh, diskoaren izena edo daraman eh, kantua. Piskatari dena ene uh, barrapa ikusteko maneraz, bizitzekoa eta ene barne lanketa eta terapiaz. Eta beste, beste kantua da nita bera, E, pixkat deitzen duguna kantu kontzeptual bat, azkenean errima berarekin, hiru minutaz rapea zen aritzea, eta noraino pusa daiteken errima bat, eta horren inguruko e, kontestu izan e, semantikoa, zein eh, edukizkoa, eta bo, ara, bi, bi horiek dira naiz luzatuko, eta... aintzina. Ebe untxa, odei beraz zuzenean hemen euskal Jatietan egan bezala gurekin izango baitugu, usten zaitugu, nahi duzularik hasten zira. bai, bai. Bai. Drila da euskaraz jantzia, begira ni ez naiz jankia, hautazken baten, jaten ematen ez iran jakia, itzazen bakiak nik, Ez daki itzen batia, zergatia sortu dizkite bakiak aurkezten dizuet nere terapia Badut askilaino eta ekaitz nere barrura begira Ez dakit beti nabilen gara izan berandu da hemen da. <clears throat> Nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira Ni errateko pres naiz Entzuteko dira, Erabakiak erabaki Bakoitzak bere karga daramaki Ta bihoz dungizaki bat izaki Ni ere egiten naiz bizati Dudatina bila lubaki bila Mila aldiz errandio taio Usu mintzon atzaio Entzun ezin hauen bati irekitzen dut zala, Nahi dunak dastan azala Itzak bala balira bezala doa zala Aldunak segi ditzala Maiz da presio eta obsesio zer den tradizionala Ez nahasi nazio eta anistasun kulturala Eta oraindik nola ala oraindik nola ala ez da ordainik normala ez da orainik orbainik nahi dudala baina hobeki hartzeko niguzia bota behar dutala ez uste zerupe honetan ordeni musutruke guke bertute gutxi dugula erranen nuke ez jakintxuta ez ilustre zintzotasuna urte zurte gukitzak idazten dituguta itzoiekin irakurtzen gaituzte bum bapa drila trapa aberasten ari zaigu mapa 2008a bata bada data alta Ogi urteko beranta dauka guia da beran Baina kanta ez da dinautz berririk falta Ez da dinautz berririk falta dagona entzunik Ez erran honek zentzunik ez dunik Aire doan esputnik batek bezala mugarik ez dudnik Barka ez badut ulertzen tutik Baloreia txikita xutik Gara jari heldu nahi diot eskutik Kritika nazatela lehen testutik Badut askilaino eta ekaitz nere barrura begira Ez dakit beti nabilen gara izan berandu da hemen egida Nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira Ni errateko pres naiz Entzuteko prestaldira Drila da Euskaraz jantzia Begira ni ez naiz jankia Hautazken baten, jaten ematen ez iran jakia Itzazen zenbakiak nik, ez daki zenbatia batia Zergatia sortu dizkite bakiak aurkezten dizuet nere terapia Odei, bibazu terapia kantuarekin, nahi bauzu ur pixka bat hartu. Bai, trago Hartu, ez da gira pixka bat eh, freskatzeko, eta gamezala, ez zuzenean gira hemen eh, gure iratiko, diskotekatik eta segituko dugu dutik beste kantu batekin. Bai, bai, eio. <clears throat> Nini eta bera. Bera eta ni ni eta nere kerak kerak eta ni nere erak Beste bat opera, noiz joko du opera Gau ez sartuta lokartzea obeda Ikusi zegoera, ez dakitzuk Mirailan bikusten ditut bestean norrote da Ez dudala hartzen arriskurik Baizera, aitzera heldu naizene kontrako txisturik Ilunpetan idazten dut ondan sinisturik gainera Argia pizturik lo egiten dut ze balisturik ez dut gastatzen Gainbera egitean gau bat osatzen dute goizbik jakin nahi nuke noiztik begiratzen Nauten goitik behera hemendik goiti nik hautatzen dut soilik manera Erantzun bat izate aldera Asmatzen dut galdera ize alde da ize aldera Joan behar duten eburu azaintzera Bakoitzak bere urratsa ez gira jin lokatza apaintzera Ze ibilera bileraz bilera euroa libera libera gaitezke luzatzen doa Polan polanproako hilera Sentitzen naiz minbera Gaur bera ez da ni Baina agian bihar naiz ni bera Ez alda akabera Kamera artean karrera Ikusten dut nor gehiago bete kartera Ados kalera zatoz, ondoko kafera biak partekatzen ditut Maia eta basera eta pres dut lehen platera Zenbat aurre ikuspen ez dut ozten uzten aurre ikusten dut plazera Arkatza eta papera ja nere parte da dena batera Tera nahi nuke zatoz lerro artera Sartu nahi nuke barnera berri zamaika barrera Behin igarota sarrera zein da zaidu da narrera borondatea eta jarrera hartu sakelean sartu eldartuta aurrera Euskaldun tasuna zentzun dut askita sopera Ez dakit konprenitzen den ene kolera Aide tasuna ez dut labur biltzen odolera Familia baduta denek ez dugu odol bera Begiak legera erdera legeda Azten diren iru lurralde ez daude alegera Galera kera manau burua galtzera Batzuen antzera ez nator fikzioa saltzera Joan zaizkitzen baitoren, gorenetan goren Sentitzen nintzen ta horren ondoren Amildu naiz bera, Ola naiz ni usu gaitz bi Eldu zaizkit eta gaizki jeikitzeko txikitatik nahikoa dut bat bera asten den oro doa bukatzera Anitz du zaizkiten elana ukatzera ados kritika egin duzu polita ezarri bitatita ea bitan nork egiten du natzera nini eta bera bera eta nini eta nere kerak kerak eta nini eta Ni, ni eta bera Bera eta ni, ni eta nere Kera, kera, eta ni, ni eta nere Dei mil esker eh, zuzenean hemen euskal irratietan eh, eta bon, eh, joan da. <laughs> Bai, bai, bai. Zaila ez, olakotan. Zaila eh? astea, baina, bai, piskal berotuta marranta unekin eta baina. Badoa, badoa, mile esker. Biziki ongi atera da, zinketa. Eta mm, sartzen gira, azkenan ere, eh, ba, terapia diskoan eh, ere aipatu duzu. terapia lehen kantua, atera zenuena ere bideokliparekin eta hor, etapa batean sartu zinela gertu zen. Azkenan bideoarekin, irudiarekin, egin ento, ode bai, japlaria da, e, irudiari pentsatzen dut e, kamerari begira, mm. giro ilun hori ere, eta mm, pentsatzen dut, ohtara heldu aintzin, e, eh, eta painitz izan direla, e, kondatzen aldi guzun pixka bat, e, bai. nundik hasi behar liteiken azkenean. Bai, e, bon, azkenean, enetzat izan da bide baten segida logikoa, baina egian eh, kanpotik ez hainbeste, e, bon, bertsulutan aritu nahi zain bat eh, urtez, e, jende batek ezagutu nau bertsutan, e, baina nik beti beti errandut rapa egiten nuela edo deskubritu nuela bertsua intzin, ez? E, eta beti ibili naizela enesokoan, gehiago gutio baina rapa, rapa egiten. E, gero bizi horekin ukan ginuen e, mara hiru diskoatera genituen, dozena bat urtez ibili ginen hemenka jotzen, eta ba, azkenean bizioren eh, bukaerarekin jintzen hene astapena, edo odeien astapenarekin jintzen bizioren bukaera, bon, piskat lotuak dira, ene bidea egin nahi bai nuen, e, eh, ba, askoz eh, pertsonalago ere lantzeko aukera maiten zidalako, e, autu guziak eneak izaiten aldirelako, edo izaiten altzirelako, eta beraz, odeien terapia kantua aipatu duzun bezala, atera nuelarik, bo, gi nuelarik, ba, jendea baitut laguntzen ere, e, bai, irudi bat landua zen, e, diozun bezala, azkenean erranen nuke, terapia deitzen da ere, enetza terapia bat baita ez bakarrik rapa idaztea, baizik rapera urratsa egin egitea hola. Eh, hor arte nuen uste eh, kapable nintzenik bakarrik egiteko, behar nuen ene gorka edo kusia bizioko bestekidea beti ondoan, babestua sentitzeko, txipi egisen ditzen nintzen eh, be bakarrik aritzeko, eta bebai barne lanketa bat egin dut, denbora batez erraiteko, bebai nik ere posible duten bidea egitea, ene autuak librekin nik hartzea, eta zergatik ez enerra proiektua burura eramaitea. Eta beraz, e, eh, behasin nintzen irudia lantzen, e, bideogintzan ikasten hasian nintzen pixka bat lehenago, e, eta bon, gauza bat argi nuen, zen ona edo txarra izan edo kalitatiboagoa edo ez, e, denan nik deliberatu eta egin nahi nuela. bideoa barne, bideoa, irudia, logoa, izena, musika, dena. Eta beraz, eh, bon, nola ala lortu, lortu nuen edo lortu dut, uh, eta azkenean eh, erran bezala niretzat aski logikoa izan da, barne lanketa luze baten ondorioz, baina aski erabaki logikoak izan dira ene, ene ibilbideari segida bat emaiteko, eta rapero ibilbide bakarlari gisa astapen bat uh, ukaiteko. Mm. Autuak egitea ere askatasun hori ekartzen baitu? Edo? Eh, bai, autuak egiteak <laughs> azkenean e, ez gira bakarrik alduguna, baizik eta erabakitzen duguna, ez? Uste dut, hainitzen, gauza hainitz egiten alditugu, baina ez badugu erabakitzen egitea, ez ditugu eginen inoiz. Beraz da, ezin ba-, egin ezin bagenitu bezala. Eta orduan, bai, autuek e, uste dut, libre egiten gaituztela norbere autuak direlarik. Ta kasu untan, eh, nere akatzekin, nere hobetzekoekin, baina ene autuak izan dira guziak, ene erabakiak eta konten naiz bederen e, hori eman izanaz bai eta libreago sentitzen naiz geroztik. Hmm. Eta hori da gero autuena eta beste pausuak ere japlari zaiteetik ere ba, ekoizpen etxe bat eh, sortu duzu, alkimia prod ere sortu duzu, aipatzen diguzu ere? Bai, eh, hori da, azkenean guztiunekin batera, e, bon, lehen diskat eranuelarik, ene etxeko apartamenduko bulegoan, sortzen duen soinua, ene baflekin, ene materialarekin, baina biziki mugatua nintzen, grabatzeko ere joaiten ginen jokidearen etxera, gela bat prestatzen ginuen, oialekin lekin eta bar, ba, funikoki alik eta akustikoki alik eta hobekien izateko. Eta, bon, banekien nik eren nahi nuela abiskat hori, ez dakit, eh, urrats bat gehiago eman zentzu hortan, eta beraz, uh, bai, ene, estudioa, alkimia pro de estudio ekoizpen eh, gunea sortu nuen bo, endaian, eh, bai honan sekatzen duen, baina ez, ez duen posible izan, azkenean endaian egingarria izan da proiektua, eta beraz endaian eh, kokatu dute estudioa, eta han egiten ditut gaur egun, ebe eh, bideoak, bideo gintzanari ari bainaiz bereziki musikari lotutako klipak eta eginez, eta bestalde ere rapeko izpenak, instrumentalak eta egiten ditut, eta raplari nere buruaz gain beste raplariak ere ba, grabatzen alditut eta ekoiztu. Eh, nere asmoa zen, euneko eunean eh, autonomoa eta independentea izaitea. Mm. Ez da erretxa? Ez. <laughs> ez da erretxa, e, jakinez nungiren, ez? Ze, bat da estudioa egitea, zure kantuak sortzea, eta bar, baina bigarren bat eta agian jendeak oroar musikan da bilenak uste ezagutzen duela mundu hori, baina gean hainbeste ez dabiltzanek ez, eta da eh, ze gutxik kontrolatzen duten dena mm. musikan, gure herri txikiuntan, ez? Eta ni beti aski zorrotz eta kontrako agertu naiz eh, monopolioien aurka, ez? Ra dut, eh, ekoiz lehen disketxeak ziren, orain management etxeak dira. Eta indarrandia indar dute, uste duguna baino gehiago, Eh, herriak ezagutzen dituzte, provintzietako asanbladak, eh, komiteak erranen banu bezala, ez? Eta beraz, zirkuitoan eh, zure muturra sartzea ez da erresa, eta goino gutio berrapa egiten, eta iluna bada oino gehiago, eta ez bada ototunik oino gehiago, lehen eh, le ototuna ezin zen, eta orain beti eman behar dela. Ezenako etzio hasten ototuna erabiltzen. Ba, ez da... Bira, <laughs> nik grabatzen ditut artistak, eta ototunarekin e, eh, bai. grabatzen ditut, eta emaiten diet, eta nire autu pertsonaletan, ez da, sobera, eta dut, entxeatzen ditut gauzak nik ere. Ta, ez diot aterik esten, baina lortu ez dudano zinez nerekin bat heldu den zerbait ototuna erabiliz, gaur arte ez dut lortu, beraz ez dut bortsatuko moda edo erresago pasatzen delako, ez? Uh, ez. Eh, gia pentsarazten duela ere azkian Euskal Artista korokorkie begiratzen baditugu e, zailtasuna hor da, nahi baduzu zure musikaz bizi, Uh, behar da, ez dakit behar da, mm -hmm. behar kakotxen artean mango dut, baina batzuek auto hori egingo dute, uh, eh, diskoa grabatzerakoan mugatzen zaitu, behar duzu pentsatu albezain uh, eh, estetiko eta idekia publiko zabalarei egokia izan dadin, eta albezain bat kontzertu egin, eta ez, hori bada, bai. arena ere... Bai, hori da beste autu bat, ez? azkenean gaur egun YouTubeen ere gama unibertsalak atxemaiten aldituzu eh, denen belarrietan pastuko diren akordeak eh, sartzeko eta eta inbeste lan eginen horren inguruan, nunkasik frogatua den ere zergatik e, gehiengoak maite dituen melodia batzuk, beste batzuk gutiengo batek, e, hori urrunegi da niretzat, nik sortzen dudalarik, nik ez badut sentitzen, ez da posible, txarra da niretzat. Beraz, ni exigentea naiz, e, buruarekin, eta nik maite dudan zerbait egin nahi dut. Eta hori lortzen ez dudan, eta beti diote, eh, ene medioekin obetzekorik bada, segur beti bada obetzekoa, baina ez dut uh, eh, auturik edo erabakirik hartzen neoiz uh, zentzu hortan, mainstreamaren zentzuan, edatzeko zentzuan, e, ola hartu banitu erabakiak enuk errapik eginen gaur egun. Eta hasi ginelarik rapean, jendeak erraten zigun, zehari zizte rapa egiten, hori ez da gure musika, hori jankiena da, e, bertsoa biziki ongi segi hortan, baina rapa utzazu, zer dizira hortan, niri olako gauzak errantzaizkit, e, ara beraz, beti erabaki dut segitzea egin nahi nuen hori egiten, eta gaur egun e, berdina izanen da. Eta orain rapa denen ahotan da, kasik? Hori da, eta orain rapa denen ahotan da, e, bai, eta zer rap ere ez, azkenean, eta mm, horrekin dut pixkatnik, adiz, Frantzia mailan, Eh, rap iluna ere badu lekua, rap kontzienteak badu lekua, rap komertzialak ere, noski. Me. E, eh, atxe dut, eh, underground estenak ere badu leku bat, badu bere zirkuitoa, eta beraz rap guzi horiek atxematut eh, bizi daitezkela uh, eh, frantzian adibidez, mhm. eh, Euskal Herrian aldiz uh, uf, zezaila den, Neri hainitztan oino erraten zai, zure musika ba, maite ditut hitzak, me biziki iluna da, bai, bai, bai, e, nahiago nuke baldin balitz, ba, rapa laia, rapiluna, e, Euskaraz denetarik behar dugu ere, ez? eta zuritxarrez orain goz ez dugu denetarik, eta autotuna ba, ba, bihurtu da nolaran, bo moda, moda bat, edo, bai. edo eta jendearen belarrian sartzen dena, eta errespetatzen dudana era bat, eta, eta babestu ere, baina nerekin bat ez datorrena inbeste, beraz, eh, ari naiz, eh, randuan bezala lantzen gauza, baina ez dut lortzen. Mm. Eta, beraz hori, bai, Euskal Herrian ere badalekua, musikarentzat bai, baina oino badugu bide estilo batzuk bere lekua indezaten. Azkenean rapak badu orain lekua, baina nire galdera da zer rapek badu lekua, ez, denen belarrietan. Justuki, zuk eh, eh, alkimia prodekin uh, jendea ikusten duzu, ere pixka baten daian, Euskal Japlariak zagutzen dituzu, guk ere agian izenez bedrean batzu zagutzen dugu, baina Euskaldunak ez diren horiek ere ikusten dituzu, ez? Hemen bada ere beste japori agian guk ezagutzen ez duguna? Ah, bai, bai, noski, neri gainera gaur arte hartzen badut uh, jindiren Euskaldun rapero eta frantses raperoen kopurua, frantses gehiago jindira ene estudiora uh, Euskaldunak baino, grabatzera. Beraz, bai, bada estena bat eh, rap, rap frantsesak duena da biziki zaila dela eta biziki zentralizatua dela bapari hiri batzuetan eta angoa ez bazira edo inguru horietan biziki zaila duzu leku bat egitea rapean eta dut, baiona, miarritze, BAB eh, edo inguruko, uh, eh, frantxesez ari diren raplarieri eh, hori gertatzen zaiela, ez? nik mito bat erorara dut bide beretik, eta da, hainitztan erraten zaigu, edo uste du jendeak, ba, be, espainolez edo frantxesez eginen bazinu, seguraski joko zinuke denetan, ez, edo rok talderi eri ere errantzai, boa, hauek inglesez inen balute, boa, mundu guztian, be, gezurra da, nire ustez, hani trompatzen gira, talde horiek behar ba inglesez edo frantsesez zinen ba hain beste baden, nun galduko ez, ez lirateken iritsiko ere behar ba kontzertuako egitera. Eskaintza gehiagi badelako. Euskal Herriak badu txarrean ona, eta da intipia izaki eta bebederen lekuño bat fite egiten alduzula ez dut erraten eh, mainstream izan den zirenik eta joko duzunik beste Euskal Herriko beste talde batzuk bezain bat eta hori. Baina bai, e, bon, ez dela dena e, gure komunitatean leku bat egiten digula askifite. Eta hori uste dut e, uartu behar girela hortaz ere. Itzak justuki aipatzeko, bada hor, barnetik hitz egiten duzunaren narena, argiki ikusten da terapia eman diozu genera zure diskoari izena, beraz eh, hortik jada eta azkenean belagia luzatzen duzularik eta hitzak entzun behar baitira, azkenean ere pentsatzunt eh, zure eh, ekoizpena edo preziatzeko hortan sartzen baita aldarrikapenena berdin aipatzeko, ezagit aldarrikapenak ramar diren, gizarteari begirako kritika egiten diozu, eta uh, eh, leziorik eman eh, gabe edo eman nahi gabe, hori nola eh, egiten duzu idazteko edo nola itzulikatzen duzu hori hortara heltzeko? Bai, em, hor badut anitzetan borroka nik ere ez erranduzun bezala ez dut soportatzen entzuten dudalarik, ditudalarik itz mota batzuk, kasik erraiten digutena zer egin behar dugun, nola den ezkertiar arron bat izatea iraultzaile bat, e, e, uste dut garai hori pastu zela. Eta mezu horiek eguneratu behar direla. Aldarrikapenak ez dira desagertu hor dira beti, eta berdinekin segitzen dugu. Baina nola egokitu garaira eta, eta saiatu ba, transmititzen edo zerbait erraiten, Eh, be neork baino bestek baino gehiago dakizula pentsatu gabe, ez? Eta azkenan nik hori orekatzen dut edo erranenuke be ni ni ni tikari naiz, maiz ni edo zu eta da aski be hau da nere iritzia. Ez gehiago ez gutxio, hau da nik pentsatzen dudana, ez gehiago ez gutxio. Eh, kritika egiten dut, ze kritikoa naiz, eta beti diot, lehenik, lehena nere buruarekin. Eta baditut kontra esan pila bat, nik ere bai, denek bezala, eta onartzen ditut, eta hoiekin bizi naiz, hoien kontra bizi naiz ere, eta eh, nik baldin baditut hainbeste kontra esan, nola erranen diot beste bati, ez ukaiteko, ez? Beraz, e, nere idazketan edo saiatzen naiz, nere kritikotasuna adierazten, adosez ez naizen gauzak edo zerekin ados ez naizen eh, erraiten eta adierazten baina eh, moralista izan gabe edo mm, eta intimoa alde hori aipatzeko e, barkamena eskatzen familiari eriotza ere aipatzen duzu eta zergatik azkenean e, barneko horiek nahi izan dituzu argitara ekarri mm. ebe nere barrena oian bat delako, nire barnekoa, erran nahi dut, eh, niri hon egiten dit eh, idazteak, hon egiten dit botatzeak, eta bara terapia deitzen da diskoa, badu lotura zuzena guzi horrekin, eta, eta gauz, hau eh, egia da ere, nik denbora luze pasten badut idatzi gabe, musikarik egin gabe, rapik egin gabe, eta ez, na, ez nola erran ez, nahi zain ongi sentitzen, eta mm, begauzak botatzen ditu delarik bereziki idatzi grabatu eta lehenaldi horietan, fresko-freskoa delarik berria, oino estudioan den maketa txarren hori, txar hori, hor neretzat eh, askatasun, askapen momentu bat. Izan uh, eh, barkamena galdegiteko familiari, izan eriotzari buruz mintzatzeko, Eh, nere barneko gauzak hor askatzen ditut. Maiz bakarrik, gero denek entzuten dituzte, <laughs> baina momentu terapeutikoena eh, beti da bakarrik. Eta e, eh, bombalitaiki gauza initza ipatzeko hitzak bigiratzen maitugu, baina konfiantza eskasarena ere aipatzen duzu, eta eszenan lohtu duzu justuki konfiantza hartze hori, edo... Bai, bortan, anitz lagundu zidan bertsuak, Eh, hori aitortzen diot bertsuari eh, astapenean eh, xapelgoetan eta igotzen ginelarik hor 15 bat urterekin eta ni Zaki nola erran, eh, igotzen nintzen, suri gelditzen nintzen, blokatzen nintzen, gaizkiari nintzen, eh, beti gertatu zait txapelketetan urduri egoiten naiz eh, hilabete bat, bo, hilabeteak lehenago, txapelketa finala heldu delarik, ez dut nehoiz egiten nahi nukeena, nahasten zait bar, barna, eta bertsuak hainitz lagundu dit, pixkanaka, e, benere beldurrei eta mm, aurre egiten, ez? Ezkenean, ez duzu auturik, hortzira, eta egin behar da. Beraz, bai nik, jendeak uste du igotzen girelari klip bat egiten dugulako, ue, na, na, e, ua, zai, ez, e, iza, ze, uste du nek, edo, ze arroa, edo, ze segurua, bai, bere bai. burua bai. <laughs> ze segurta, ze segurua, po, be, jakinen balu jendeak, ze, ze ditudan barnean, Bo, eta e, eh, bitza zaipatuko dugu benen hauen proiektua ere sartu zira hor eh, atope, hor bukatu zu odeiekin. Hauen eh, bitza zaipatu dugu irratian, baina zertan ziste hor onduk urteari begira justu bai. sei musikarirekin beraz ez sortu duzuen taldea da. Hori da, bai, odeien, azkenean odei orain bukatzen dut diskunen bira, baina hasten nahi segidan bigarren diska bat prestatzen bai. segitzeko. Baina horrekin paraleloan hauen taldea sortu ginuen eh, beste bost musikarirekin, segira orotara. Eta bai da azkenean rapa musikariekin, eh, ba, bada teklatua, bateria, basua, gitarra, eh, arrabita, eta proiektu horrekin bo aurkeztu ginuen orain abendu astapenean aurkeztu ginuen eta gure asmoa da jotzen segitzea egia da be, biziki hartuak girela denak proiektu hortan, eta beraz zaila dela guretzat errepikak egitea, intzinatzea, eta beraz aski emekidoa, baina biziki konten gira urratsa eman dugulako, kantu bat plazaratu dugu, oino ez diskoa, be, nahi ginuke pixkanaka diskoaren grabaketan eh, pentsatzen hasi, baina bor, epe laburrean martxotik goiti edo hasiko gira berriz uh, Jotzen, zean artean ere jakin behar da bateriolea zauritu zaigula, lehen kontzertuak egin ditugu bateri jolez erdi zaurituarekin eh, irten bide batzuk atxemanez. Bo, eh, momentuan etzen irten bide onena, ez ginuen eh, anulatu nahi astapena, berazala ere egin ditugu lehen orain pausatxiki bat dugu, eta martxotik goiti edo hasiko gira berriz. Bo, dei, e, badetu ariketa atxo bat zuretzatala ere, hemen gori jatiko diskotekan, oizu, kutsa bat, mm uh, diskoz betea, begiratu, ea zer diozun, ikusten duzunarekin, baduzunez komentario bat egiteko, bat tiburuz, mhm. bi hiru lau amarei buruz, uh, eh, egan bezala, hemen gure ikatiko diskotekan gira, disko zinguratua, eta bo, badira disko initz, Euskal Ekoizpenak eh, gehien bat, baina uh, eskuartean bai. dituzu, eta... Beraz, bon, denak pasten baditut, eta eh, edo fite-fite, edo batzu, besi behutz, bai. da lena. E azken aldia nahi jotzen ari den taldea, eta biziki pozten naiz uh, eh, behedapena lortu dutelako, eta, eta mugitzen ari direlako. Zuta handia egin du taldeunek uh, eh, rege estiloan, gainera aski hoien moduan egiten dute, eta eskertzekoa. Mm. Negu gorriak ainitzen zuen dut. Uh, eh, Bala radio raim barnean. radio raim, eta nere gaztaroa <laughs> markatu du duen eh, talde bada gainera Ferminekin harremana badut, eta beste proiektu batzutan nere ibili naiz berekin, eta bai, talde historikoa ez. E, eh, lapoia ere entzuten nuen ah, bai. txikitan, bai? bai, bai, eta begira salbe ezakit, hau edo besteren bat den edo karne palapikadora edo baina nere lehen eh, diskoetakoak ziren, bai. garaian hainitzen zuten zen... Uh, bai, Euskaldun bezala ez? La bai, bai, hori da. Ez ginuen, ez dakit autatzen ginuen, edo bai. erentzian, ez, oin ordeko zen jasotzen ginuen uh, musika ere ato anetxe goien. Bo ez dut hainitzen zuten, ez dut uh, gezurrik erranen. Artistikoki ez nau, Uh, Nau erakartzen, baina bere, bere bidea egiten dut. Uste dut, bide guziak zilegiak direla. Batzuk partekatzen ditugu eta batzuk ez, kritikoak izan gaitezke uh, erabakiekin eta autuekin. Mm. Baina hainitzetan gauza initz badira bakoitzaren erabaki eta autuen gibelean. Eta uste dut eh, epaitzen ditugula ezagutu gabe gibelean den guztia. Ez da nire, nire estiloa ala ere, eh, baina. Euskal Herria zuzenean, <laughs> ederra gaur egun erranen nuke ez dela ateratzen gehiago alako. Diskorik ez. Eh, diskorik ez. Laro gehieta mazazpi. Laro gehieta mazazpi. Fua. Garaian, eh? Behatzi, Etzinen, be... festivalera joiten ziren, e, garaian? Ez, ez horrez, behatzi urte nituen. Zortzi behatzi urte hor. Berantago, bai, Beran, ez, berantago, bai, bai, bai, noski gero urte initzetan laguntzaile bezala urtetan, eta egia da azken urte luzetan ez naizela laguntzera joan gehiago. Eta odeiekin konzertua eta, eman bai, ere? Bai, odeiekin... Eh, Hor uh... berezia izan behar zen Edo... Bai, niretz, bai, guretzat, biziki berezia berranenuke, kasik um, emandako konzertu jendetsuenetako bat izan zela, niretzat, odei bezala, eta bai, bai, e, bai biziki importantea zen guretzat eh, data hori, serioski hartu ginuen, hainitz landu ginuen, e, argi irudi lehen aipatu dugun guzti hori ere landua zen, bere geroztik ba bere, ez? Kritika eta janditzitzuria. Kanaldu den Kanaldu den botanion batxiki, bai. Hori da. Hori da, nahi dutenek erreferentzia hor dute. <laughs> eta baina bai, biziki, eta bereziki e, bihotzean dudan festival bat, eh, du uste dut hemen gehienok duguna, ez? Mm -hmm. eta... Ba, badira oraindik, ea bai. atxumaitu duzun bat edo bi oraindik, ia demora ea, bai, bai, bai, bai, hemen dut orain eta hemen gure horren uh, bai. eh, azken diska. <laughs> <laughs> Posten naiz baduzuelako. Bai, denak ditugu. Ah, bai, ona eta bo, gorpuzkin ere begira kodeak hautsi zituen talde bat, adibidez, hasi zelarik. Ondarribikoak. Ondarribikoak, trapa egiten zuten, baina bai, trap eh, provokatzailea biziki, eta hon eh, ba, uh, egin du ere, behar da pixkati narrosi ez, gure, gure musikata ingurua, eta bai, bai. Una, eta bai. beste diskak ere bai. ederrak. Eh? Bo, ebe ala, egan bezala ariketa hortan utziko dugu odei, eta sustut eh, orain utziko zaitugu zurazken bi kantuak emaiten, uh, baduzu bi, bai, bukatzeko, eta nahi baduzu orkestu uh, eh, mm, asintzin. Bai. Beraz, um, lehena da, um, lehen, eginen dudan lehena da freestyle estilokoa, erran nahi baitu eh, ez da diskoetan, ez da inun, duela berriki egindako instrumental bat da, eta ez dena grabatua izanen seguraski, baina bairratian botatzeko aukera batzen, merrapean hain hitz egiten da hori, freestylea, beraz, bai. botako duten zuia, eta gainean pausatu, ez da improvisak eta ez da nasi behar, eh? da justu, kan, ez da kantu bat, baizik eta freestyle moduan idatzitako testu bat, eta gero bukatuko dut eh, terapia diskaren azken uh, kantuarekin, ari kantuarekin. Ebe untxa, odei erran bezala zuzenean euskal irratietan, zuri. jada bestetarik Ez dut goitatzen ferekarik Bestelanik ez dut askiegi ez delarik Estenarik, Ez diut ikusten lehen soan hemen ez itsasoan bukatzen duen errekarik Ez ez ez gira ari etikan Aritmetikan gabiltza gure hitzak jarriz metrikan Egurrez eta arriz teknikan Kantari ari gira baina ez dakit inor aditenikan Ez dut erranen egia hau denik Enekien jokoa hain aurzenik Hau zuri hau eni hau enik Ez dut botako laguna ez diot azken eguna hau denik honek zerbait bere gandu asko ez du bere gandu bihurtu da beren gandu etzen galdu ikusten du nola ez den salbu zehen zule espero dugu egazteak ez den badu idazten segitu kodut naiz eta giroa hoztu naiz batzuk ez postu Hemen nork repikatu nahi du gehien arau bera, baina enai lerratuko eien arauera. Izanen litaikelako barne deien akabera, artistak ezin du sortu bere playen arabera eta teori heldu zaizkitero ez naiz erori eta gero nago eroni nero ni orduan aste naiz zalantzan gehi hori gertatu zaigun esperantzan abilenen jokotik akilesen orpotik ikasi nuen ez pentsan abilen ikortozik naiz gogotik naiz mundua ezingo dudan ikusi joan zenaren orpotik bideak zen bat Maiz ikusi dut eskura nik ere nere elmuga Batzutan bila noa bestetan heldu da Baina ez dut nehoi zinez nahiko nuke nura Baina ez dut nehoi zukitzen zinez nahiko nuke nura Zinez nahiko nuke nura Alkimia Txildei, udei freestyle Ara freestylea eta orain eh, diskoko azken uh, kantuarekin. gure irratian alkimia egin nahi zauri zauri ez ditugu hautatzen sortzea eta denbora baina gero rautatzen dugu zer nola eta nora, zitarte gutxi dagon kausatik ondoriora, oraina iraganaren ondorio da zazpila bete bete gabe sortu nintzen, sorpresa, barakaldon indagon etzen izan erresa, jaso nuen oparo, maitasuna babesa, goizilko naiz baina bizirik nago, ez desa. Handituta hasi nintzen lapurdi partean, azten dituzten hiru lur aldetako batean, ene plazerak uzten nituen paper artean, barne gerrak eta errak uz nindezaten bakean, hasi nintzen idazten, besten gandik ikasten, ikasia anzten ta berriz erotikasten. ikasten akatsa dut irakaspen, ez nintzen galtzaile baina ez nekien irabazten. Ama bi urte beteta, aitzen nuen selekta, nik ez dakitze sektatik atera ziren da diev uankata dezeta, liberak eta pezetak, utzi nituen ene orduko zedetan, ikas gelan sobera luze zitzaidan afera, baliatzen nun aukera eta galdera, zen errima, denbora aurrera doa ez naiz orduko bera, baina arkatza ta papera hartzean, sentitzen dut berdina, eta poza nola mina eman dizkit bitatik nigatik nikatik ikasi dut hemen anitz jaso dut irakas lehen gandik baina batzuen batik balitz enintzen hori zanen gauzak ez dira emanak entzun ditut erranak zuk zain zure lanak erraten zidan amak zuk zure barna aitu senari jarraitu eta noizbait postuko zaitu hortan saiatu izanak aizea ez da beti alde. Ez gira ororen jabe, zergatik ari nintzen ez nekien segitzen nuen alare, orain ezin dut segitu zer egiten abilen jakin gabe, zerura begiratzen badut lurrean nahi sentitzen bakarrik, ez dut izar bat izan nahi, lurrean ez da izarrik, Ama bi urte joan zaizkit beharrik eta ba ote dutxarrik Gaur gure aroan ez da luzaroan iraun dezakeen lorpen azkarrik kate hoiek sortzen nituen artean ez nuen lortzen zigortzen nuen ikene burua eta ene ingurua ari zen itotzen zenbat aldiz bihurtzen nintzen zoro pozak eta minak ezkontzen denborak erakutsi dit ematen den oro ez dela jasotzen ematen den oro ez dela jasotzen denborak erakutsi dit ematen den oro ez dela Biotza arrizeta, arria goroldioz, lanautuaren auto lan bat dau ondorioz, neretzatari naiz serio, Ta posten naiz beste inori balio badio Maiz blokatu naiz itzerditan Eskuak zerditan, Soluziorik ez da iztegitan Ta gaueko ordu txikitan, segitzen dut pentsatzen zer izan nahi ote dudan handitan. Bizitzaren balada boladaz bolada joan zait eta orainitza itzan ele balada ara, ikasi nahi dut hiltzen bizitzarik bada. Gorrotoak ekarri nau maitasun historiontara rapa eta nini tarrapa tikitaka Asten naiz tipitapa, joaten ba naiz asten zait iraka Bikapa, sortzen ditut ez nadin zer nahi bilaka Errimako obsesio bat dirata, izan nahi nun pirata Baina marin elgisa etiketatu ninduten takaka Eta pas etapa, dator beraka, barne enbata Lasai izen penezakene partitze data Auta hori erraten, beharrik ez naizen ari maitatu dezaten, azaletik ikusi dut, zer eragin dezaken, minoria baten zataritzeak ez dit lotxarik ematen, ez pentsa balantzak egin dut ditantzanik desio nuen aldera aldiro, autokonfiantza ez da ene xantza eta jasotut askitiro, holtzara nola igo, gu ginen ikusten plaza beteak usten baina ez dut usten ta eginen uke berriro, senti naizelarik desberdin nahiago dutenea egin bakoitzak nahi duena atera da dinez baita beti hobea elkarrekin zertarako sortu nintzen ez dakit baina bizi naiz hau egitea gatik aspaldi hartu nauni ez gau bata ez gaubi egin naiz zauri zauri baina orain xauri xauri boran ari, zari amets bat josten ari Itzak ditut opari, segiko dut kantari Aspaldi hartu nauni, ez gau bata ez gaubi Egin nahi zauri zauri, baina orain xauri xauri Denbora nari zari, amets bat josten ari Itzak ditut opari, segiko dut kantari Aspaldi hartu nauni, ez gau bata ez gaubi Egin nahi zauri zauri, baina orain xauri xauri Denbora nari zari, amets bat josten ari Itzak ditut opari, segiko dut kantari Segiko dut kantari Ari Segiko dut kantari Gure irratia, Mil esker Ei, odei bai, zuzenean Euskal Irratetan gure irratiko diskotekatik. Mil esker zuri? Mil esker, zuei, gomitagatik. Etzen, uh, eh, arik eta erretxaga horkoan zuretzat hain txigur, eta ez da senditu, eraz. Uh... Ez, bo, nik senditu pixkat, bai, hartua dut. eta ez darria pixkat, baina. Sufritzen da, baina gehiago olakotan bai, gainera. Barnetik, bai, baina, plazer bat. Hemen, eta justu agurtu hain zin, ala ere, eran behar dugu, uh, eh, odei terapia eh, bira bukatua dela, bainan, kontzertu bat bauzula, este jaiamekin, ez? Mm, bai egia da, bai, hori da, salbu espen eh, kontzertua deitzen diot, aiamekin atabal aretoan. Aspaldi galdegin ziguten, beraz, data txiki dugu, bira lehenago bukatu da, ala ere, bai, aiamekin ez da egunero jotzen. Buzik? <laughs> ha, ah, biziki, biziki, eskertzen dute ere atabal, ba, gurekin, nerekin edo, gurekin kondatzeagatik edo deitz gomita luzatzeagatik eta bai plazer eta ohore handi bat izan den da bai. Ebe horrekin eh, bururatuko dugu gaurkoan, eh, eskerrak berriz eta ramezala zuzenean zuzenean ginuen gaur euskal irratietan eta ongi pasa eguna eta sustut zain du. Bai, mil esker, zuri ere, zure ere. Ego berri kantuz, Euskal Erratietan, artistak zuzenean abenduain oita seitik urtahilain bosteat ego erditaik horre bat arte. Mia etzaikora pilatzen biloz. Hiruan, aste azkenean. Parkatu ez badut aldatzen estiloz. Odei. Ene ere mulibreak dira familia rapata Euskara. Lauan, ostegunean. Zuri kantatu nahi nizun. Kontatzeko auskortasuna Ia nire arantzabe, esan ezin. Kontatzeko urtahilaren bostean, ostiralean, sara zozaia. Euskal Irratietan, eguerik kantuz! Euskal kantuz!